Já que sou brasileiro e o som do pandeiro é cedeiro, tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança no gango dengo, a chica do mamulengo, chave dessa nação. Fez o samba embolar, fez o coco samba, fez a ema chambeira deixou um oco no lugar. E fez do sapo cantor de lagoa. E diz aí, Tião, diga Tião, fosse, comprasse, pagasse. Me diz quanto foi, ah, me diz quanto foi. Diga Já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do do picadeiro, do pandeiro e do repique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despegando da ladeira na zoeira da banguela. <laughs> alma brasileira despegando da ladeira na zoeira da banguela. Eu disse já que sou brasileiro do tempero, do batuque, truque do picadeiro, do pandeiro, do rap do pique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela dessa alma brasileira, despegando da ladeira na zoeira da banguela. A alma brasileira, despegando da ladeira na zoeira da banguela. Diz aí quem foi? Fez o samba embolar, fez o corpo sambar, fez a Sebastião, oi, pois fui. comprar? comprei, pagasse, paguei. Me diz quanto foi, foi 500 reais. Eu só ponho bebop no meu samba quando tem o samba pegar no tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e nos abumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana. E o meu samba, e o meu samba vai ficar assim. Ah, é meu, ah, é meu, ah, é meu. Ah, é meu, ah, é meu. Ah, é mágico meu. Eu digo, deixa que diga, que pensa que fala. Eu digo, deixa. Suba lá, vem pra cá, o que é que tem? Não tô fazendo nada, você também. Vá mal bater um papo assim gostoso com alguém. Eu digo, deixa que digo, que pensa que fale. Eu digo, deixa, suba lá, vem pra cá, o que é que tem? Não tô fazendo nada, você também. Vá mal bater um papo assim gostoso. Orquestra, por favor.